Ножем розріж. Маланка знаходить ножа, розрізає мотузок, яким зв'язали руки, і Муна мало не плаче від болю та наруги. Маланка зачиняє скриню, і віко гупає глухим, голодним звуком. Ти впізнав мину, шепоче. Мене сціплює зуби та моючи біль. Меланка босоніж човгає до нього і ледь гуркоче щось на вухо. А? перепитує чоловік, бо не дочуває. От той, що з Петрівки, то ж зовсім не з Петрівки. Я впізнала його, то наш. Крекчучи, ми наступає від дверей до лежанки і завмирає. Так йому важко йти. Чуєш, то наш? Як обізвався, то я впізнала. Василь гнойовий. Що ти сказала? Василь гнойовий, а не Петровецький. Треба заявити в раду. І знагла пасічник мина несамовиті, підскакує до жінки і гамселить її кулаками, б'є колінми. Знай, дурна бабо, знай, дурна бабо. Меланка з Зойкою затуляються ліктями, а він як сказився, а йому наче розум відняло. Ти бачила гноєвого? Бачила гноєвого, кажи. Меланка лише крече і зойкає. А не бачила ти ніякого гноєвого, а не приходив до нас ніякий гноєвий. А приходив до нас Петровецький. Усі Петровецькі. Ото битиму, поки з твоєї голови виб'ю гнилого. Поки в твою голову вб'ю, що приходили всі Петровецькі. Ха, скажи, хто приходив? Петровецькі. Затямила. Затямила. Ото сидимишою не пискни не знаєш теперішніх людей? Ти забула? Забула? Хату спалять і нас порішать. От то як дійде до Василя гноєвого, та нема більше такого зарізяки, як Василь Гнойовий. Впавши на лежанку, цокочучи зубами, пасічник мина шепоче сам собі. Краще б він не озивався. Озвався той й впізнала дурна баба, собі та й мені на лиху погибель. Про цю бричку, запряжену двома чалими кіньми, згодом пам'ятатимуть і розказуватимуть, з плином часу розказуватимуть все більш ті, що виживуть, розказуватимуть подорослішавши своїм дітям, згодом онукам, всяким знайомим і незнайомим людям, що траплятимуться на життєвому шляху. Розповідь про бричку обростатиме подробицями, яких насправді, може, й не було. А зараз оця бричка саме в'їжджає в село. Ця бричка на пружинистих, легких колесах в'їжджає в село, коні сповільнюють біг бо вже притомилась. Кінь направить чоловік у світлому костюмі і в світлих парусинових туфлях. Вітерець колошка його пшеничний чуб, сірі очі на кругловидому обличчі, як два ситі спокійні перепали. А поряд із цим чоловіком сидить молода жінка в кремому шовковому платі, яке на вітерці струмує і лється на її вродливому тілі, наче кремова шовкова вода. Голова її світиться таким самим пшеничним волоссям, як і в чоловіка. Тонкі чорні брови тремтять напнутими струнами, а під тими струнами великі карі очі, в яких застигла німа туга, і від тієї застиглої туги очі здаються ще більшими, ще глибшими, ще виразнішими. Жінка дивиться на сонне, принишкле село і боїться дивитись, наче остерігається побачити те, що поки ховається від її зору, але скоро неминуче постане, вразивши її ство.